Oh shit. Here we go again. Ey, ich lock die Jordan über Tasche von Supreme. Ich mach mir einen Double Cup mit Wodka und Leben. Digga, ich hab für dich keine Zeit. Ey, Ich bin mit Brüdern im Kaffee und trink mit Chai. Ey, ich rocke Jordan über Tasche von Supreme. Ich mach mir einen Double Cup mit Wodka und Leben. Digga, ich hab für dich keine Zeit. Na, no, no. Ich bin im Kaffee und trink mit Chai. Nein, ich hab nur Time. Sippe mein Chai. Jeder hat Amnesie, du hast Blätter und Bonsai Ich rufe OGs, du die Polizei Tante fuck dich ab und pack das Snatch Story rein Double Cup mit Wodka, Codein oder Bombay Schau die, du bist nur ein Zapper, treib nicht nochmal Fan Sie fragt, Tante, liebst du mich? Doch ich bin so wie Drake Ich lieg nur im Bett und meine Mama, sorry, babe Ey, ich rocke Jordan, Nova, Tasche von Supreme Ich mach nur ein Double Cup mit Wodka oder Lame Nigga, ich hab für dich keine Zeit Ey, Ich rocke Jordan, ey, war Tasche von Supreme. Ich mach mir einen Double Cup mit Wodka oder Lehm. Digga, ich hab für dich keine Zeit. Ich bin in Kaffee und packe Lehm in mein Chai. 3 Uhr nachts im Bendo, Double Cup ist cool, Fanta. Hallo, hallo, ich bin Cody, ich bin Afrika. Kachi schreibt mir dann zu Walla, ich bin schwanger. Walla, ist doch einmal Spaß, du kleine Kaffer. Schwör auf Mama, schieb kein Film, jetzt mach mal keine Kaffer. Schwör auf Papa, ich will die halt fliegen Bubble Butts in einem Gucci Tanga. Double Cup ist voll mit Lean oder Kaliskaya. Ey, ich rocke Jordan, ey, war Tasche von Supreme. Ich mach nur den Double Cup mit Wodka oder Leben. Nigga, ich hab für dich keine Zeit. Ich bin auf grünen Kaffee und trink mein Chai. Ey, ich rocke Jordan, ey, war Tasche von Supreme. Ich mach nur den Double Cup mit Wodka oder Leben. Nigga, ich hab für dich keine Zeit. Ich bin im Kaffee und trink mein Chai.